واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Na wapigie mfano wa watu wawili. Mmoja wao tulimpa vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende na kati yake tukatia mimea ya nafaka. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake, wala hapana kitu katika hayo kilichotindikia. Na ndani yake tukapasua mito. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا Naye alikuwa na mazao mengi, basi akamwambia mwenzake naye akibishana naye, mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu za watu. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا na akaingia kitaluni kwake naye hali anajidhulumu nafsi yake akasema sidhani kabisa kuwa haya yataharibika wama وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا Wala sidhani kuwa hiyo saa itatokea. Na ikiwa nitarudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم سواك رجلا Mwenzake akamwambia kwa kubishana naye, "Je, unamkufuru aliyekuumba kutokana na udongo, tena kutokana na tone la manii kisha akakufanya mtu kaamili lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada lakini yeye Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi wala simshirikishi na yeyote walaula idh dakhalt jannataka qult ma shaa شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا Na lau kuwa ulipoingia kitaluni kwako ungelisema Masha Allah alitakalo Mwenyezi Mungu huwa hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu ikiwa unaniona mimi nina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 من دون الله وما كان منتصرا wala hakuwa nacho kikundi cha kumsaidia badala ya Mwenyezi Mungu wala mwenyewe hakuweza kujisaidia هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا huko ulinzi ni wa Mwenyezi Mungu wa haki tu yeye ndiye mbora wa malipo na mbora wa matokeo الله أكبر الله أكبر bainisha baina ya hali ya makafiri, matajiri na waumini mafakiri kwa kuwapigia mfano uliotokea hapo zamani baina ya watu wawili kafiri na muumini. Huyo kafiri alikuwa na vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende kwa ajili ya pambo na faida pia. Na baina ya hivyo vitalu tukaweka makulima mengine yaliyostawi na kutoa mazao. Na kila kitalu kikawa kinatoa mazao yake kwa wingi na kubariki. Wala hapana kilichotindikia. Na tukapasua mto unamiminika kati yao. Na huyo mwenye vitalu alikuwa na mali mengine yenye kutoa mazao yake pia. Basi kamuingia ghururi kwa neema ile. Katika ile ghururi yake akamwambia mwenziwe yule muumini na walikuwa kujadiliana, mimi nina mali mengi kuliko wewe na kushinda kwa nguvu za jamaa zangu na wasaidizi. Kisha akaingia katika kitanu chake kimoja hapo pamoja na yule mwenzie muumini naye huku amejaa ghururi akamwambia sidhani kabisa kwa kitando hichi kitapotea wala sidhani kwa kiama kitakuja na pindi ikawa nikirejea kwa Mola wangu mlezi kukufufuliwa kama unavyodai wewe basi wallahi Hapana shaka nitapata bustani bora kuliko kitalu hiki huko akhera. Kwani mimi ni mtu wa neema kwa kila hali. Yeye huyu anakisia hayo ya ghaibu kwa haya yaliyoko sasa. Wala hajui kuwa akhera malipo yake ni kwa imani na vitendo vya kheri. Mwenzie muumini akamjibu, unajiachilia kumkufuru Mola wako mlezi aliyekuumba tangu asili yako ya Adamu kutokana na udongo. Kisha kutokana na tone la majimaji ya mbegu ya uzazi, kisha kakufanya mtu aliyekamilika. Ikiwa unajiona bora kwa mali yako na jamaa zako, basi mkumbuke Mola wako mlezi na asili yako ya udongo. Lakini mimi ninasema hakika aliyeniumba mimi na akaumba ulimwengu wote huu ni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na mimi na mwabudu peke yake wala simshirikishi na yeyote. Na lau kuwa ungelisema unapoingia katika hibustani yako ya duniani na ukaangalia viliomo ndani yake, haya masha Allah ndiyo aliyotaka Mwenyezi Mungu. Wala mimi sina nguvu ya kuyapata haya bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Hayo ingekuwa ni shukurani za kupelekea kudumu neema yako. Tena akazidi kumwambia ikiwa wameniona mimi ni duni kuliko wewe kwa mali na watoto na wasaidizi, basi huenda Mola wangu mlezi akanipa bora kuliko hiyo bustani yako hapa duniani au kesho akhera, na akaipelekea bustani yako kutara yake aliyoikadiria kama radi mathalan kutoka mbinguni, na ikawa ardhi kavu inayoteleza haime kitu wala unyayo hautulii juu yake au maji yake yakazama katika ardhi yasipatikane wala usiweze kuyachota kwa kumwagia katika shamba. Mwenyezi Mungu kampatiliza yule kafiri akayateketeza mavuno yote ya kitalu chake na hicho kitalu chenyewe akakiangamiza na akang'oa hata mizizi yake. Yule kafiri akabakia akipindua pindua viganja vyake kwa kusikitikia gharama alizozitoa katika kukiimarisha kitalu chake na baadaye kuja kikapatilizwa na uharibifu. Akatamani la kuwa hakumshirikisha Mola wake mlezi na yeyote. Katika bada hii hakuwa na jamaa wa kuja kumnusuru badala Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa kijitapa wala hakuwa naweza kujisaidia nafsi yake. Kwani hakika kila hali nusura iko kwa Mwenyezi Mungu wa haki peke yake na yeye subhanahu ni mwema kwa mja wake muumini humkirimu kwa malipo na humfanyia mema matokeo yake.